Այն հետևականորեն իր սահմռկեցուցիչ դրսևորումներն է ունեցել, ինչպես անցյալ դարաշրջին, երբ դերևս աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա գոյություն չուներ Ադրբեջան անունով որևէ պետություն, նույնպես եւ հետագա ողջ ժամանակաշրջանում ընդտուփ մինչև ներկա ժամանակները, երբ այլևս միջազգայինորեն իրավաքաղաքական շրջանառության մեջ է դրված այդ արհեստացին պետական կազմավորման իրողությունը։ Թող ապրիորի չթվա այս գնահատականը, բայց պատմական եւ ընթացիկ իրողությունները իրենց ողջ փաստական նյութով ավելի քան համառ են հակեցած ասվածի բազմաթիվ ապացույցներով։ Հիշենք 1905 թվականին ծայր առած արյունալի հայկական ջարդերը Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում հրահրված լինելով ցարական իշխանությունների կողմից ողջ քաղաքացիությունում եւ այդ թվում անդրկովկասում թափառած հեղափոխական շարժումը դեպի ազգամիչյան երկպարակություն ուղղորդելու ու նաեւ այդ իսկ միջոցով այն կասեցնելու նպատակով այնուամենայնիվ այդ նահանգների հայ բնակչության ջարդերն իրագործվեցին տարածաշրջանի անհամեմատ տգետ ու խավար ազգային զանգվածի այն ժամանակվա ռուսական ընդունված բնորոշմամբ կովկասյան թաթարների միջոցով Այդ չարագործ նախաձեռնության գաղափարական հիմքում նույն այդ էթնիկ հավաքականության կովկասյան թաթարների ազգային գիտակցության մեջ դարեր ի վեր արմատացած ատելությունն ու թշնամանքն էր տարածաշրջանի բնիկ հայ ազգաբնակչության նկատմամբ։ Հիշենք ցարիզմի անկումից հետո տեղի ունեցած ոչ պակաս արյունալի իրադարձությունները նույն այդ նահանգներում, երբ 1918 թվականի մայիսին բացարձակապես թուրքական սվինների աչակությամբ ստեղծվեց Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն կոչեցյալ պետական կազմավորումը։ Չնայած միջազգային հանրության առանձնապես ազգերի լիգայի կողմից այն այդպես էլ չճանաչվեց իր գործունեության շուրջ 2 տարվա ընթացքում, այնուամենայնիվ ընդունենք այդ արհեստացին մուսավատական կազմավորումը փաստացի գոյություն ուներ։ Ընդ որում նրա իշխանությունների վարած քաղաքականության օրակարգում ի սկզբանե դարձյալ հայ բնակչության բնաջնջումն ու բռնատեղահանումն էր իր պատմական բնորանից։ Նույն թվականի սեպտեմբերին թուրքական օկուպացիոն զորքերի անմիջական մասնակցությամբ սկիզբ առան Բաքվի հայ բնակչության արյունալի ջարդերը, որոնք ծավալվելով շարունակվեցին Գանձակի, Նուխիի, Խաչմազի, Շամախու, Աղդաշի, Արեշի, Շամխորի եւ մյուս այլ հայաբնակ գավառներում։ Ուշագրավ է, որ հայերի հետ միասին սպանդի են ենթարկում նաև տարածաշրջանի մյուս այլադավան էթնիկ հավաքականությունները՝ ռուսները, հրեաները, վրացիները։ Այս համատեքստում հատկանշական է Կովկասյան ռազմաճակատից վերադարձող ռուսական զորքերի նախշիրը Շամխորի եւ Դալարի երկաթուային կայարաններում, որոնց վերաբերյալ իդեպ առ այսօր համառորեն լրություն է պահպանում ռուսական պատմագրությունը։ Մուսավատական իշխանությունների իրագործած ցեղասպանական քաղաքականության ակնհայտ դրսևորում դարձավ Շուշիի հայ բնակչության կոտորածը 1918 թվականի մարտի 23-ին, որի ընթացքում ոչնչացվեցին Բերթակաղաքի եւ Մերզակա գյուղական բնակավայրերի շուրջ 30000 հայ խաղաղ բնակիչներ, իսկ Սահկուն այդ քաղաքի հայկական թաղամասերը հրի մատնվելով վերածվեցին ավերակույտերի։ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում բոլշևիկյան կարմիր քղամիտն ընդունելուց հետո անգամ պաշտոնական Բաքուն շարունակում էր այլյատյացության եւ այդ հիման վրա ազգային խտրականության իր քաղաքականությունը։ Հիշենք թուրք մուսավաթական միացյալ ուժերով կոտորածների ենթարկված եւ կամ բռնատեղահանված Նախիջևանահայության ճակատագիրը, երբ արդեն խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետական մակարդակով կտրականապես արգելեց հայոց պատմական գող թանգավարի գաղթական դարձած հայության վերադարձը հայրենի գյուղերն ու քաղաքները։ Արձանագրենք, որ բնիկ Նախճեվանահայության վերջին մոհիկաններն իսպար բռնատեղանվեցին շուրջ 7 տասնամյակ անց, իրենց ապուպապերի նման նույնպես ստիպված լինելով լքել իրենց օջախները։ Արդյոք դարձյալ ցեղասպանության արտահայտություն չէին այն իրողությունները, որ Ադրբեջանում 30-ական թվականներին ստալինյան հալածանքների ենթարկվեցին այդ հանրապետության առավելապես հայազգի բնակիչները, Իսկ հայրենական մեծ պատերազմի ողջ ընթացքում Ադրբեջանից ռազմաճակատ էին ուղարկվում առավելապես հայ տղամարդիկ եւ կանայք, քան ադրբեջանցիները։ Ընդ որում, ինչպես Բաքվից, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից եւ Հյուսեին Արցախից, այլ հայաշատ շրջաններից։ Անշուշտ նույն քաղաքականության արտահայտությունն էին նաև մեծ հայրենականի ավարտից հետո ինքնավար մարզից եւ Հյուսեյն Արցախից հայ արհեստավոր տղամարդկանց եւ նրանց ընտանիքների, անկան պատանիների եւ աղջիկների տեղափոխումը հանրապետության նոր կառուցվող արդյունաբերական կենտրոններ, Սումգայիթ, Մինգեչաուր, Ալի Բայրամլի, իսկ փոխարենը նրանց ակամա լքած հայրենի բնակավայրեր էին բերվում ադրբեջանցի վերաբնակիչների ընտանիքներ, էապես փոխելով ժողովրդագրական վիճակն այդ տարածներում։ Ադրբեջանի էթնիկ զտման այդ քաղաքականությունը, որ դարձյալ ուղեկցվեց այդ հանրապետության պետականակիր ազգաբնակության, հայ ժողովրդի զանգվածային կոտորածներով ու բռնատեղահանումներով կամ մեկ արտահայտությամբ ասած ցեղասպանությամբ իր կիզակետին հասավ անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջերին։ Եթե Գորբաչովյան այսպես կոչված բացախոսության եւ հրաապարակայնության քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակության համար Եվս մեկ նպաստավոր առիթ էր ադրբեջանական ԽՍՀ իրավայենթակայությունից դուրս գալու եւ մայր հայրենիքի հայկական խսի հետ վերամիավորվելու մասին իր պահանջը հերթական անգամ քաղաքական հրապարակ հանելու համար, ապա նույն այդ քաղաքականությունն Ադրբեջանի իշխանությունների համար առավել քան հարմար առիթ էր, որպեսզի փորձեն վերջնականապես կյանքի կոչելու սերնդե սերունդ փոխանցող իրենց ծրագրային մտադրությունը հայ բնակչության իսպար արտամղումը հանրապետության տարածքից։ Ընդ որում առանց միջոցների խտրականության առաջորդելով նպատակն արդարացնում է միջոցները սկզբունքում։ Ինչպես հայտնի է, նույն այդ սկզբունքով իրականացվեցին Սումգայիթի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների ջարդերը 1988-ի փետրվարի վերջերին, այն բնակիչների, ում ջանքերով կառուցապատվեց այդ քաղաքը։ Եվ քանի որ այդ զանգվածային ոչռագործությունն իրականացվել է միութենական կենտրոնի թողտվությամբ եւ հետեւապես անպատիժ է մնացել, ուստի նույն տարում առանձնապես նոյեմբերին իրար հաջորդեցին շրջանների հայ բնակչության բռնատեղահանություններն ու սպանությունները։ Սկիզբ առածնելով դերևս 1987-ի նոյեմբերից, երբ Ադրբեջանի պետական մեքենան, օգտագործելով հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ողջ ներուժը, բռնատեղահանեց Շամխորի շրջանի Չարդախլու խորհրդային միությանը մարշալներ ու գեներալներ տված հանրահարճակ գյուղի բնակչությանը, սպանություններով ու տարաբնույթ բռնություններով ուղեկցող զտման այդ քաղաքականությունը շարունակվեց մինչև 1989-ի վերջերը։ Պաստորեն ողջ հանրապետությունում, բացի մայրաքաղաք Բաքվից, հայ բնակիչներ չէին մնացել։ Բայց ինչպես ցույց էր տալիս արյունալի իրադարձությունների այդ սրընթաց զարգացումը, անկասելի մոտենում էր նաև այդ միութենական հանրապետության մայրաքաղաքի հերթը։ Աղետ ներոք վերահաս էր եւ այն նոր ու վճռական թափով սկիզբ առավ 1990 թվականի հունվարի 13-ին ու շարունակվեց մինչև ամսվա վերջերը։ Քաղաքի ավելի քան 250 հազար հայ բնակչությունից տարբեր տվյալներով այդ ժամանակ մնացել էր ընդամենը 10-12 հազար մարդ։ Հիմնականում անօգնական ծերեր, կանայք ու երեխաներ։ Թե գազազած ադրբեջանական ամբողն ինչ վայրագություններ կատարեց նրանց նկատմամբ չմանրամասնեմ։ Ոստի նշեմ միայն, որ այդ ամենը կատարվում էր Ադրբեջանի իշխանությունների մասնակցությամբ ու դարձյալ միութենական կենտրոնի Մոսկվայի աչքի առաջ եւ հանցավոր թողտվությամբ։ Անկամ այն հանգամանքը, որ հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը խորթային զորքերը մտան Բաքու, փորձելով զսպել արյունախում ադրբեջանական ամբողջի խրախճանքը, ամենևին չի մեղմում ինչպես այդ հանրապետության, նույնպես եւ Մոսկվայի հանցակցությունն այդ ոչռագործությանը։ Գաղտնիք չէ, որ միութենական կենտրոնին սոսկ պետք էր փրկել ու պահպանել խորթային իշխանությունն Ադրբեջանում, եւ դա նրան ժամանակվարապես հաջողվեց։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի հայ բնակության ճակատագրին, ապա այն բարի զգուն իմաստով չեր հետաքրում նրան։ Ինչպես որ չեր հետաքրում եղեռնագործության նախորդ տարիներին 88-ին եւ 89-ին։ Չեր հետաքրում անգամ այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական ամբողջի վայրագությունների զոհ են դառնում նաև ռուս, հրեա, վրացի եւ այլ ազգությունների բազմաթիվ բնակիչներ։ Մոսկվայի նույն այդ հանցավոր անտարբերության ու թողտվության, նաև անմիջական մասնակցության հերթական դրսևորում դարձան հետագայում 1991 թվականի ապրիլի վերջերից ի վեր համատեղ երագործված բռնատեղահանման օղակ ռազմագործողությունն Արցախի մի շարք հատվածներում եւ Գետաշենի ենթաշրջանում։ Նախկին խորհրդային բանակի գործուն աչակությամբ շուրջ 1 ամիս տևած այդ գործողության արդյունքում, ինչպես հայտնի է, հայաթափվեցին 24 հայկական բնակավայրեր։ Բռնատեղահանվեց ավելի քան 5000 բնակիչ, սպանվեց 41 մարդ, շուրջ 70-ը վիրավորվեց։ 335-ը պատանտարվեց անհայտ ուղությամբ, որից հետագայում փրկագնով կամ փոխանակմամբ ազատ արձակվեց ընդամենը 189 մարդ ապա հաջորդեց Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մարաղա բազմամարդ գյուղի բնակության կոտորածը 1992 թվականի ապրիլի 10-ին եւ հաջորդ օրերին խաղաղ բնակիչների, այդ թվում ծերերի, կանանց ու երեխաների սպանություններով, գլխատոններով, խոշտանգումներով, գերեվարությամբ Արդյունքում ընդհանուր առմամբ Մարաղա գյուղում զոհվել է 90 մարդ։ Տարբեր աստիճանի վերքեր են ստացել 37 մարդ, նրանց թվում 21 կին եւ 6 երեխա գերեվարվել է 45 բնակիչ։ Օգտագործելով ԽՍՀՄ զինված ուժերի Անդրկովկասի օկրուգի 4-րդ բանակի Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանին հանձնված տեխնիկան ու սպառազինությունը, ադրբեջանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները մեծաթիվ ռուս եւ ուկրաինացի վարսկանների աջակցությամբ 1992 թվականի հունիսի 13-ին անսպասելի հարձակվեցին Շահումյանի շրջանի վրա եւ երկու օրվա ընթացքում բռնազավթեցին ամբողջ շրջանը։ Այդ հարձակումների հետևանքով բռնագաղթի ենթարկվեց շրջանի ավելի քան 20000 բնակչությունը։ Անհայտ կորան ու զոհվեցին 324 խաղաղ բնակիչներ, 75 աշխարհազորային ու ազատամարտիկ։ Հայ խաղաղ բնակչության նկատմամբ անմարտկային բռնություններն Ադրբեջանը հետևականորեն շարունակում էր նորահրճակ Արցախի հանրապետության դեմ իր սանձազերծած առաջին եւ հետագա 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա եւ 2020 թվականի աշնանային 44-օրյա պատերազմների ժամանակ դարձյալ սպանություններ, գլխատումներ, խոշտանգումներ, գերեվարումներ ու պատանդարումներ։ Անշուշտ ամենայն վստահությամբ կարող ենք արձանագրել, որ այդ ամենը մարդկության դեմ ուղղված ցաներ հանցագործություն է, որի հստակ ու անառարկելի սահմանումը տրված է ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին միջազգային համաձայնագրում։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 Անցած ավելի քան 70 տարվա ընթացքում համաձայնագիրը ստորագրել ու վավերացրել է ընդամենը 149 երկիր։ Դարձյալ հիշեցման կարգով նշեմ նաև, որ համաձայնագրի մշակման եւ ընդունման գործում էական դեր է խաղացել հրեական ցակում ունեցող Լեհ իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինը, որը Գերմանիայի պատերազմական հանցագործների Դյուրնբերգյան դատավարության ժամանակ Միացյալ Նահանգների մեղադրողի խորհրդականն էր։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 Նկատի ուներ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ եզրը հանդիպում էր Նյուրնբերգյան դատավարության ցեղագրային տարբերակներում, սակայն վերջնական տարբերակում խորհրդային միության ներկայացուցիչի պնդմամբ փոխարինվել էր մարդկության դեմ հանցագործությունների ձևակերպմամբ։ Իդեպ հանրահայտ իրողություն է, որ չնայած համաձայնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում են ընդունել անհրաժեշտ օրենսդրական ակտեր նրադրույթների իրականացման համար, մասնավորապես իրենց քրեական օրենսդրություններում նախատեսելով ցեղասպանության գործողության համար պատժամիջոցներ, սակայն համաձայնագիրը ստորագրած ԽՍՀՄ այդպես էլ իր օրենսդրության մեջ ցեղասպանության մասին հոդվածներ չունեցավ։ Այլ կերպ ասած, կոմունիստական Մոսկվան առաջնորդվում էր այն սկզբունքով, թե չկա օրենք, չկա հանցագործություն, եւ համաձայնագրի միանալով հանդերձ խորթային իշխանությունները բացահայտ հրաժարվեցին փասաթղթի այն դրույթից, համաձայն որի կատարված ցեղասպան գործողության համար պատիժը կարող են կայացնել ոչ միայն այդ նպատակով հատկապես ստեղծված միջազգային դատական ատյանները, այլև ազգային, այսինքն շահագրգիռ պետության դատական մարմինները։ Արդյոք պատերազմի թե խաղաղ ժամանակաշրջաններում մարդկության դեմ կատարված եւ ընդդատի հանցագործների ցեղասպանությունների շարանչն վերը թվարկված իրողությունները, որոնց համար ամենևին պատասխանության չի ենթարկվել դրանք հրահրած, ուղղորդած ու կազմակերպած խորթային կամ անկախության ժամանակաշրջանների եւ ոչ մի ադրբեջանցի ղեկավար։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 Անշուշտ սխալ կլինի ասել, թե հայ խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված բոլոր բռնարարքները, սպանություններ, խոշտանգումներ, տեղահանումներ իրագործվել են սոսկ ադրբեջանական ամբոխի ինքնաբուխ ժանքերով, ազգային ճշնամանքի հողի վրա։ Իհարկե, ամբողն իր ահրելի դերակատարություն ունեցել է այդ վայրագություններում, սակայն ամբողը չէ, որ նախաձեռնել ու կազմակերպել էր այդ ամենը։ Ամբողջի թիկունքում կանգնած էին ուժեր, որոնք էլ հենց ուղղորդում կազմակերպում էին զանգվածային ջարդերի ու կոտորածների ողջ ընթացքը։ Անհրաժեշտության դեպքում անմիջականորեն մասնակցում դրանց։ Խոսն առաջին հերթին վերաբերում է ադրբեջանական քաղաքական ընտրանու եւ մտավորականության ներկայացուցիչներին, որոնք 88-ի փետրվարից ի վեր, երբ մեկնարկեց Արցախյան շարժումը, անդադ բորբոքում էին հայերի դեմ ճշնամանքի կրակը, հակահայկական ելույթներով հանդես գալով մամուլի էջերում, հերոստատեսությամբ ու ռադիոյով, իսկ ներկայումս նաև էլեկտրոնային համացանցում։ Ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին, ապա եկեք գոնե փոքրինչ նվազեցնենք մեր հավատը նրանց հեղինակության եւ կարողության նկատմամբ։ Անիմաստ եւ անհերանեկար է։ Մեկ, երկու, առավելագույնը 3 կարեքսալի հայտարարությունից զատ նրանք նույնպես քար լրության են մատնել միևնույն 20-րդ դարավերջին եւ ընթացիկ 21-րդ դարում այդ էլ քաներորդ անգամ ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովրդի ապրած ողբերգությունը։ Կարող եք հարցնել, իսկ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար բաժի մասին ՄԱԿ-ի համաձայնագիրը։ Պատասխանեմ. Դե իհարկե, միջազգային իրավունքի շատ կարևոր փաստաթուղթ է, եւ մակում լինի թե այլ բարձր ատյաններում հիշում են այն պահում պահպանում պատկերը որ ասած աչքի լույսի պես գուցե թե նաեւ սպասում են թե ադրբեջանի ձգող խողովակներ երբ այլևս կցամաքեն դադարելով կենարար նավթ ու գազ մատակարարել մրսածության համախտանիշով տարապող եվրոպաներին որպեսզի այն կիրառեն այդ ցեղասպան մատակարարի հանդեպ Ի վերջո, ում չհայտնի, որ ի տարբերություն քրեական պատասխանատվության մասին այլ իրավական ակտերի, այդ համաձայնագիրը մարդկության դեմ գործված ворշագործության ժամկետների վաղեմություն չի ճանաչում։ Բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ չարժե հուսալքվել, մտածելով թե ազգովի դատապարտված են զոհի կարգավիճակում մնալ, քանզի մնացյալ աշխարհում չկա մեկը, որ արժանույնս գնահատի ворշագործի արարքն ու ամենայն խստության պատժի ենթարկի նրան։ Ոչ ամենևին կա այդ մեկը, մենք եք այդ մեկը, ողջ հայ ժողովուրդը վաղվա մեր կուռ միասնականությամբ, մեր հավաքական ուժով, պատմական արդարության վերականգնման մեր հարաճում միահամուռ վճռականությամբ ու անկոտրում կամքով։ Դարերի վեր մեր հանիրավի մոռացության մատնված ուժն է որոշում իրավունքը սկզբունքի ворթեգրմամբ հատու զենքի վերացված մեր սուրսայր խաչի անկասելի զորությամբ, ազգային ազնագրական պայքարի բովում մարտիրոսված մեր սուրբ նահատակների սրբադասմամբ հայոց հարատեության համար ներկա սերունդներից անհուն պատասխանատվությամբ։ Ես հավատում եմ, եւ աշխարհը ստիպված կլինի ծափահարել։ Մեզ կծափահարի աշխարհը, ինչպես ծափահարել էր մեր նախապապին իր լայնալիչ նետու աղեղմեն մի զարկով աշխարակալ բելին գետնած դյուցազն հայկին ասենք ամեն